tačci do koje smo došli u dijelu šerha sunna od imava Ebu Muhammeda Berbeharija, rahmetullahi alaih, gdje kaže وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ إِلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية Hilafet treba vjerovati u to da hilafet pripada kurejšijama sve dok ne bude došao Isa alaihi salam, sin Merjemin. Ako bude izašao protiv imama, vladara, halife, imama muslimana, on je Haridžija. Onaj koji je, znači, izašao protiv vladara i na taj način on cijepa jedinstvo muslimana i radi suprotno predajama koje su došle. I ako umre, njegova smrt je šta? Džahilijetska. Braćo moja draga, hilafet u osnovi treba da pripada treba da pripada Kurejšijama shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga prenosi imam Buharija i muslim od Muavije i nabi Sufjana radi Allahu ta'ala anhu koji kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la je zalu hadal amru fi Kurejši ma aqamu ad-din. Ova stvar, misleći na hilafet, na vojstvo muslimana, pripada kurejšijama, sve dok budu uspostavljali, šta? Vjeru. Ovo se, braćo moja draga, podrazumijeva ako muslimani imaju situaciju i priliku da biraju halifu. Ali, ako nemaju priliku, bilo da neko svrgne na silu vlast, pa dođe silom na vlast, i oko njega se narod okupi silom ili milom, a tada se ne možemo reći da tada pripada hilafet Kurešu. Ili da se desi oporukom, vasijetom od nekog prijetornog halife, ni tada ne može se reći da hilafet pripada Kurešu. Znači, ako muslimani biraju halifu na način izbora, izborima kako smo šta, pojasnili prethodni u našem prethodnom predavanju kako bivaju izbor, na koji način, u čim rukama je izbor halife, braćo moja draga, onda je osnova da hilafet pripada kurejšijama, sve dok oni budu podobni za to, a ako se udalje od vjeri, onda prelazi u ruke nekoga drugoga, sve dok ne bude sišao, sve dok ne bude sišao, a? Isa alaihissalam. Sve dok ne bude sišao, Isa alaihissalam, zato je Ebu Bekr izabran. Zato je izabran Omer. Osman, Alija radi Allahu ta'ala anhu. Pogledajte. Ako bude izašao protiv imama od imama muslimana, on je Haridžija. Onaj koji cijepa jedinstvo muslimana. Zato je Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu odma drugi dan sutradan. Još nije bio ukopan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sodno hadis koga bilježi ima muslim, Ibn Hajjaj, u svome sahihu, od Ebu Saida, Al-Hudri, radijallahu ta'ala anhu. Ebu Bekri odma ustao na minber i pogledao na Aro da vidi gdje je Alija, gdje je prvo, šta, Zubair ibn Avvam. Jer je bio tečić Allahu poslanika, sve sve. Jedan od obradovani džennetom. Jedan, šta, od potencijalni ljudi koji je mogao biti halifa. Jer smo rekli da je Akida, Ehl Sunnata i Valđema, da sva i deset obradovani džennetom su šta? zaslužili, imali su osobine i svojstva da budu halife. Pa je pogledao a, Ebu Bekr u lica ljudi, da vidi ko je prisutan. I vidio da nema Zubir ibn Lovama. Gdje je bio Zubir ibn Lovama? Bio je on i Alija u kući Fatime i tješili su Fatimu radi Allahana. Jer učer je preselio poslana Ifla Veselu, ponedjeljak, a ovo je utorak. Pa upitao gdje je Zubir ibn Lovama, pa su rekli da je kod kuće, pa je poslao Ebu Bekr po Zubeirom Lama. Kad je došao, rekao je, o sine, tetke poslanika, sa sebe, ko je bio njegov, njena, njegov, njegova majka, ko? Safija, radi Allah. A, o tečiću poslanika. E tu ridu ente šuka asal muslimin, želiš li da razbiješ jedinstvo muslimana? Hoćeš li dati li prisegu ili nećeš? Obratite pažnju kaže Zubair ibn ja halifata Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, la alik. A? O halifo, za namjesniče Allahov poslanika sallallahu alejhi ve nema ti ukora, nema šta da ti prigovorim. Tada je ustao i dao mu prisegu, pružio mu ruku i dao mu prisegu. Tada je ponovo pogledao video, nema ni Alije ibn Abi Taliba. Obratite pažnju, drugi dan, odma. Kaže, gdje je Ali ibn Abi Talib? Nema ga, poslao je po njega. Ali Ibn Bitalib je izašao bez ogrtača, bez izara, samo u košulji. Požurio je i svoje kuće, otrčao je. Kasnije su mu donijeli njegov ogrtač. U, znači, u neprimjerenom, u neprimjerenom odjeći za ulicu, jeste razumijeli? Za izlagazak iz kuće. Pa mu isto rekao Ebu Bekr, a? o Amidžiću Allahu poslanika sa selem i njegov zete želiš li da pocijepaš jedinstvo muslimana kaže nemam ništa da, da kaže nema ti ukora ti si halifa Allahovog poslanika sallallahu i spomenuo je njegovu dobrotu Ebu Bekra, zatim je ustao i dao mu prisegu. Kada je ovaj hadis ima muslim čuo, otišao je kod svoga šeha, Muhammeda ibn Ishaka, ibn Huzeime, čuli se za Sahih ibn Huzeime, a to je njegov, znači pisac, autor ovog dijela je imam od velike učenjaka Muhammed ibn Ishaka ibn Huzeime i šejh imama muslima. Kad je ovaj hadis čuo od Ebu Sejda al-Hudrije sa senedom, ima muslim, otišao je kod svoga šeha, kod svog a, učitelja. I rekao je, a o imamu, ovaj hadis vrijedi kao deva. Kaže njemu, Ibn Huzeyme, rahmatullahi, ne, ovaj hadis daleko više vrijedi. Vrijedi čitavo bogatstvo. Jer je dokaz, braću moja draga, protiv Rafidija, koji kažu da Alija radijalahu nije dao prisegu tek nakon šest mjeseci, što nije tačno nego je se radi o tome da Alija radi Allahom dao prisegu Ebu Bekru i drugi put nakon šest mjeseci kada je umrla Fatima radi Allahu ta'ala jer su počeli da kruže glasine jer nisu svi bili prisutni ovdje u džami Allahu poslanika sallam, i nisu vidjeli neki ljudi da je Alija dao prisegu pa su počeli da pričaju pogotovo da zna, što znate da je bio spor između Ebu Bekra i Fatime zbog nasljedstva Allahu poslanika sallam, jer vi znate nasljedstvo se od poslanika ne nasljeđuje Kaže Allah, poslanik sam inna mašar ambija, la nuret, ma te roknahu sadaka. Mi, poslanici, nasljeđujemo ono što se ne ide u blagavanju muslimana. Pa je došla Fatima da traži Fedek, da traži dio od Hajbera koji je poslanik Lesevim imao. Pa je Bubekri rekao to. Čak su potvrdile žene poslanika sa Lesevim, gdje je Aisha okupila sve žene kod sebe i počela se jedna od njih je počela da govori da idu da traže debu Bekra halife su poslanika svoju selam. Što ima od zedničke, u zedničkoj blagajni? Što pripada poslaniku? Pa je Aisha rekla, tako mi Allah, čula sam Allah poslanika da je rekao tako i tako. I nijedna nije više progovorila. Nego da se hrani porodica poslanika svoj selvem i zedničke blagajne muslimana, halifa da odredi i tako. To je bio razlog da se Fatima naljutila na Ebu Bekra. Ali pred samom smrt Ebu Bekri otišao i tražio, izladio je odnose sa njom, kao što je došla vjerodostojna predaja, gdje je pokusao na vrata, pa je li obavijestio da je Ebu Bekr pred vratima, pitala ga jesi zadovoljan da uđe, kaže jesam, ušao je Ebu Bekr kod Fatime i nopre, neprestano, kaže tako mi Allaha, nisam učinio hijđu, ni zbog čeg drugo nego radi Allaha i poslanika i radi ljubavi i njegove porodice, nisam učinio hijđu nego zbog vas, razumijete li? Jer je Fatima bila ljuta na njega tih šest mjeseci i neprestano ja stivljao, govorio lijepi riječi dok nije bila zadovoljna da se nisu halalili. I na tome preselila. Nakon toga Alija ponovo po drugi put radi Allahom dolazi da daje prisegu Ebu Bekru radi Allahu Tealanu da ne bi neko od ljudi, pogotovo munafika i tako dalje, širio dezinformacije i laži i na taj način da rasturao jedinstvo safa muslimana. Praćamo, draga, obrate pažnju. Ovo su krupne stvari, ovo su krupni hadithi, krupni potezi koji su ashabi radi Allahu Tealanu uradili se u cilju šta? Očuvanja. Jedinstva muslimana se u cilju hilafeta i važnosti vojstva, važnosti vojstva i islamske vlasti, jer, jer, kažu neki udučenjaka Selafa, 60 godina nepravednog, nepravedne vladavine, vladavine zuluma, nasilja, je bolje nego jedna noć, samo da bude društvo bez vlasti. Samo jedna noć bez vlašća, gdje nema vladara, gdje se proliti krv, gdje će se a pokrasti metak, gdje se otvara vrata nasilnicima, lopovima, da svako svakog pokrade, udarimo na čast i tako dalje. Obrate pažu. Zato je Allah u poslanih sallam ovako utemeljio važnost hilafeta, važnost suda, odnosno važnost vođenja, vođenja islamske, islamske države, Pa ko bude izašao protiv muslimana, odnosno protiv halife, protiv vođa muslimanski, on je Haridžija, a Haridžije vi znate da su izašli protiv. Protiv koga? Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu pod izrekom la hukma illa lillah da su samo pripada Allahu. Maša Allah, ali radi Allah anhu ne zna da su pripada Allahu. Koji absurd vi više volite, je li, šerijatu da Ali ibn Bitaliba, vi više želite da se sudi po šerijatu, je li? od Ali radi Allahu ta'ala anhu. Zato je rekao, a, kelimetul haq, yuradu bihal batru. To su riječi istine, ali se želi njima neistina. I često puta, vraća moja draga, doživljavate, danas su davi, velike riječi, krupne riječi, mašalo, dobre riječi, čovjek slatko riječi, lijepo govori. Ste razumijeli? Ali želi pogrešno, želi batil sa tim riječima, ne želi dobro islamu i muslimanima, jer nije to put na kojim su bile prve generacije muslimana, zato ko bude izašao, na takav način izlazi biva Haridžija, izlazi protiv vlasti i cijepa jedinstvo muslimana i njegova smrt, ako pogine, odnosno ili umre, na tom putu biva džahilijetska. 25. točka. ولا يحل قتاله السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفار اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين I nije 25. tačka, nije dozvoljeno boriti se, dizati oružje protiv sultana, protiv vladara i izlazak protiv njega. Pa makar bio nepravedan, makar bio nasilnik, shodno riječima Allahovog poslanika, sallam, Ebu Dherru, strpi se pa makar bio tvoj vođa, abesinski rob. Abesinski rob, crni abesinski rob. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ensarijama, strepite se sve dok me ne budete susreli kod Hauda. I nije sunnet, ponovo pogledajte, ponavlja i pritvrđuje, nije sunnet dizanj oružja, borba protiv sultana, muslimana, jer u tome se nalazi fesad, nered, za dunjaluk i za vjeru. Ovaj hadis je u prenesenom značenju citirao Imam Barbahari, a doslovan je hadis gdje Allah poslaniku poručio Ebu Zerru, gdje kaže Ebu Zer, Eusani Halili, Enesma, wa utija, wa in kane, abden, havešijen, muđezde alatrat. Oporučio mi Allah poslaniku sallam da slušam i da se pokoravam. Da slušam i da se pokoravam, pa makar bio šta, i abesinski rob. Neugledan čovjek. Znači nije ugledan u društvu, ali ako on dođe za halifu, ako on vodi, dođe da bude predstavnik muslimana, naredio mi Allahu poslanike, oporučio mi je, stavio mi obavezu da slušam i da se pokoravam. Pogledajte, braći moja draga, bez obzira na ovi, evo, Ebu Zer radijallahu ta'anhu, hadif, prenosi. Ali, fitna kad dođe među muslimane, Ebu Zer al gafari se nalazi u Šamu pojavila se prva fitna u historiji 30. godine, šta? Po hijri. U vremenu Osmana radi Allahu ta'ala Duga priča, nemam vremena da spominjemo te detalje. Gdje fitnu treba posebno obraditi. A? U više predavanja, u više sati govore, da bi se ispravno satila. Ali ljudi koji su napravili belaj, Sejid ibn Zeid piše Osmanu radi Allahu da ih protjeram u šam. Njih 12, 13 otprilike koji su bili glavni nosioci fitne u Kufi, u Kufi iz Iraka. Kaže Osman, nakon određenih pregovora, dogovora, protjera ih kod a, Muavije. Otišli su u Šam. Otišli u Šam, došli gore, počeli odmah da rovare. Odmah počeli da ubacuju šubhe, da širi dezinformacije, jer su vamo, dok su bili u Kufi, optužili, optužili Velida, radi Allahu ta'ala nu, da je pio alkohol. da radi Allahu ta'ala anhu optužili da je pio alkohol. Potvorili ga. Obrate pažnju. Došli gore, počeli da šire fitnu. Uzeli je Buzerra, koji prenosi ovaj hadith. Uzeli je Buzerra, kaže, slušaj, I sti kaže primijetio da Muavija, jer Muavija je tada bio namjesnik, namjesnik ispred Osmana radi Allahu u Šamu, području znači Damaska, Sirije, Jordan, onaj dio. Kaže isti primijetio kako Muavija govori da je imetak i metak, onaj, Allahov i metak, a da ne govori da je i metak muslimana. Razumijete li? Jesi primijetio kako Muavija kad priča na hudbama, kad govori, drži govor, priča kako je imetak Allahova, nije imetak muslimana. Jer običajno da govori se malo muslimin, imetak muslimana. A kaže on ne govori, on govori Allahov imetak. Kaže, šta misliš što? Kaže, ovo je samo put da bi mogao šta? Ukrasiti, da bi mogao otuđiti. I Abu padne, uđe šubha, ode kod Moavije. Kaže, što ti ne govoriš da je imetak muslimana? Što, ne, što govoriš da je imetak Allahu? Kaže, pa zar, ne, zar nismo ni Allahu i robovi? Kaže, jesmo, pa zar nije imetak Allahu? Jeste, kaže, ali ti im trebaš da govoriš da je imetak muslimana. Kaže, u redu, govoriš da je imetak muslimana, ali imetak je Allahu. Obrati pažnju. I počeo je Buzer radi Allahu tako na određene stvari da nasjeda. Pa je pisao Muavija Osmanu, kaže mu Osman iz Medine, pošalji ga u Medinu, vrati ga odozvu. Pa je otišao, nakon toga Osman je sa njim porazgovarao i grupa Ashaba i rekli su mu, a, jer je bilo još to pitanje zekijata i novi određeni mesela, rekli su mu da ne bi se proširio Belaj, da ne bi pričao ono, da je najbolje da ide od Medine i izašao je sa svojom ženom i tamo je preselio. Tamo je preselio radi Allahu ta'ala. Obratite pažnju. Mnogo je, braćo moja draga, detalja, mnogo je ovakvih situacija, znači, kada se razgovara o uzrocima i razlozima, kako na koji način munafici, licemiri, ljudi od neznanja zbog džehla, razumijete, a? Onaj, napravi nered i razviju jedinstvo muslimana i prave potrese, potrese, ali je činjenica da sin Abdurrahman, sin od Halida ibn koji je bio tada namjesnik u tom vremenu isto, kaže Osmanu pošalji tu grupu meni. A on je bio gore još severni u Iraku. Razumijete? Iza severni u Iraku kaže imam ja za njih lik. I zaista više od godinu su ostali kod njega imao je lik zato što je bio pritisno kad bi išao u džihad išli bi sa njim kad god bi progovorili udario bi a? i jedini način koji je bio tada s njima je bilo da se žestoko sa njima postupa i onda su poč izjavili javnu teobu a ovo ono da bi na kraju Osman radi onom rekao, pusti neka idu. I to je bila jedna od grešaka, odnosno od uzroka, gdje su onda počeli da nastav, počeli su da kruži. Po čitavu islamsku državi, od Iraka preko Egipta, jer su bili već nasjeli, nasjeli na Abdullah ibn Sebe, koji je već počeo da širi određene glasine, između ostali napad na vladare, napad na emire, na namjesnike, gdje su u većinom slučajeva bili ashabi Allahu poslanika, su se čak neki od njih obradovani džennetom, razumijete li? I onda, malo pomalo, malo pomalo, braću moja draga, fitna se desila da sin Ebu Bekra, Muhammed, ko, za koga, koga ja iša nazivala, mu zemmem, nije htjela da ga zove po imenu, je bio jedan od ljudi, od glavnih vođa fitne, čak čovjek koji je ušao, šta? U kuću na dan kada je ubijen Osman Radjavanova. Ali to je jedna duga priča gdje čovjek, vjernik, mora fino, detaljno shvatiti te stvari da bi mogao imati šta? Ispravan sud o tome. Ono što je kod nas u ovom trenutku bitno jeste da Ebu Zer radom prenosi hadis, slušaj, pokorava se, pa makar je bio crni rob, a, abesinski, i također Allahu poslanik s.a.v. je rekao, strpte se sve dok me ne budete susreli kod hauda, jer, braćo moja draga, u izlasku, u izlasku protiv vladara, dizanu pobuna, nereda, je fesad za dunjaluk, za dunjaluk, proliva se krv, kako smo rekli. Ko će ko će uzeti od zalima tvoj hak pa ti vratiti ako si ti mazlom? Ko će presuditi između prilikom krađe? Ko će odbraniti tvoju čast gdje ti možda komšija ili lopov nasrnuo na čast? Ko će zaštititi časti muslimana? Ko će zaštititi imetke? Ko će uspostaviti pravdu? Kakva takva? Jel razumijete? Tako da, šteta koja proizilazi iz poremećaja i dizanja takvih potresa i buna protiv vladara, islamskih vladara, je daleko veća. Gdje je sigurnost koju čovjek uživa? Gdje je sigurnost koju čovjek uživa da može da obožaje Allah subhanahu ta'ala u miru? Jer kad čovjek zanoći u kući, a nije siguran, nije siguran za svoj život, moja draga, to su krupne stvari koje čovjek, koje čovjek gubi, gubi kad se dešavaju potresi u islamskoj, u islamskoj državi. 26. tačka. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم I dozvoljeno je, 26. tačka, dozvoljeno je boriti se protiv Havariđa, Haridžija. ljudi koji izađu protiv muslimana i islamskog vladara, ako se ispriječe protiv muslimana, želeći njihovi metak ili njihove živote ili ugroze im porodice, ali nema vladar pravo nakon što razbije ih, obrate pažnju, desi se sukob sa njima, nema pravo da ih stiže da ide za njima, razumije, da pošalje vojsku za njima onda, ako, ako su razbijeni. Niti da stigne i pofata njihove ranjene. Niti da uzme njihove imetke za ratni plijen. Niti da ubije njihove zarobljenike. Niti da one koji se razbježali slijedi, kako smo spomenuli. Ovo je praksa ashaba Allahu poslanika sa sebe. Ovo je praksa bila Ali ibn Abi Taliba protiv koga su ustali. Jel razumijete? Znači, okupili su se. Okupilo se njih 4000 na Nehrovanu. Protiv Ali ibn Taliba. Ali je radno okupio vojsku muslimansku. Jer su izašli učiti da suši vlast. Razumijete? Nakon bitke, nakon su bili potučeni i razbijeni, taj imeta koji je ostao od njih, šta? Nije ratni plijen. Nije dozvoljeno ubiti zarobljenike. Nije dozvoljeno da slijediš njihove šta? Ranjeni. Zašto? Zato što su oni muslimani, braću moja draga. Jel razumijete? Oni nisu nevjernici. Jel shvatate ili ne shvatate? Zato što su to muslimani, muslimani koji se ogriješili, fazici, novotari, ali izašli iz vjere nisu. Jer kada je Alija radi Allahu ta'ala anhu bio upitan, e kufarun hum, jesu li oni nevjernici? Kaže min al kufri farru. Oni su od kufra pobjegli. Razumijete? Oni su od kufra pobigli, Nisu u kufru. Ali imaju šubhu imaju određene nejasnoće. Jel, svatate? Zato ispravan stav, mada ima učenjaka koji kaže da se, ali nije ispravan stav to. Ispravan stav jeste, kako kaže Alija, ihuanu na begavu alina. To su naša braća koja su se digla protiv nas. Zovu se bugat. Ljudi koji se digli zbog određenih šubi, zbog neznanja, zbog nerazumijevanja tekstova Kur'ana sunneta ili zbog tako određenih stvari koje imaju shodno tome shodno tome oni bivaju muslimani ostaju u vjeri novotari u redu ali obode se, obodimo se prema njima a, kao prema kao prema muslimanima i ovo je stav kažemo većine, većine islamskih učenjaka da su novotari da su griješnici koji se ogriješili ali su ostali ostali u vjeri. 27. tačka. Wa'lam rahimaka Allah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla. Iznaj Allah ti smilovao da nema pokornosti stvorenju u griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste, nema pokornosti stvorenju griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala. Sodno hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam la ta'ata li makhlukun fi ma'siyati al-khaliq. Nema gre, pokornosti stvorenju u griješenju u griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala došao je hadis od Abdullah ibn Huzafe i Sahmija koga bilježi imam Bukharija u svome sahihu da je on bio emir jedne grupe ashaba prilikom pohoda pa je naredio na, na, na da se naloži velika vatra pa im je naredio da skoče u nju jer se bio naljutio Pa su ashabi odbili, kaže nećemo dok ne dođemo u Medinu pa pitam Allahu poslanika sa sebe. Pa kada su došli, pa kada su došli, upitali su Allahu poslanika kaže da ste skočili, ostali bi do sudnjega dana u vatri. I onda je rekao Allahu poslanik sa šta? Da nema pokornosti nikome ako će čovjek zgriješiti Allahu subhanu wa ta'ala. Zato, braćo moja draga, ova, o spada u čovjekovo, u čovjekovo vjerovanje. 28. tačka. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبا لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبا وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة I الله Allah ti se Da nema, halalite, ne, 28. Ko bude, ko bude od sljedbenika Islama, ne svjedoči mu ni dobro djelo, ni zlo, ni loše djelo. Jer ne znaš kako će čovjek završiti prilikom smrti. Nego, šta je obaveza? Da se nadaš Allahovoj milosti za njega i da se bojiš za njegove grijehe, jer ti ne znaš Šta će mu se desiti kod Allaha subhanu wa ta'ala prilikom smrti od pokajanja i kajanja i šta mu je Allah subhanu wa ta'ala priredio i odredio u tom trenutku ako bude, ako bude umro na islamu. Nego, kako smo rekli, nadaš se milosti Allahove za njega, a bojiš se za njegove grijehe i nema grijeha, a da za njega ne postoji teubam. Ovdje se misli na muslimane. Na muslimane, braćo moja draga, koji rade. Pa kad vidiš čovjeka da radi dobra djela, nadaš se i moliš Allaha da bude od dobrih ljudi i Allahu je milosti za njega, da će ga Allah usmrti, ti na dobro. Ali ne se doći što on čovjeku da će šta? Ući u džennet i ne svjedočiš da će umrijeti kao musliman. Jer ne znaš šta Allah subhanu wa ta'ala je čovjeku odredio. Kao što s druge strane kad vidiš čovjeka da griješi, nemoj da mu dočiš loš završetak, da kažeš a umrijet će taj čovjek kao nevjernik ili tome slično. Ne, ne znaš ništa šta mu Allah odredio, može se čovjek pokajati. I da mu Allah primi te obu i da umre, a? I Allah sa njim je zadovoljen, da ga Allah odvede u džennet, jer ne znaš ti boji se za njegove grijehe. Kad vidiš da čovjek radi loše djelo, musliman čovjek kad radi loša djela, boji se za njega. Ali da se dočiš mu, da kažeš, nećeš te Allah oprostiti, ili da kažeš, a, ti ćeš sigurno u džahnem. Ili tome slično, vraću moja draga, ne, to nije akida ehl sunnete vol džema. Svjedočimo džennet, kome Allah i njegov poslanik sallam posvjedočili, s druge strane, svjedočimo džahnem, onome kome Allah i njegov poslanik sam posvjedočili po imenu, a općenito kažemo, vjernik u džennet. Općenito, ko se nađe po tim, ući u džennet. Ali da kažemo po imenu i po prezimenu, u džehennem taj i taj, ne. U džehennem taj i taj, ne. I nema grija, a da za taj grih ne postoji te oba, jer, braćo moja draga, Allah subhanu wa ta'ala, pogledajte, čak za kufr, Ima li te obe? Ima. Za širk? Ima. Allah navodi po pitanju kršćana koji kažu Inna Allahe salizu salaz. Je Allah jedan od trojci. I nabraja, spominje Allah subhanahu wa ta'ala njihove širkijate i kufrijate. I onda kaže fala yatubuna ila Allah wa yastaghfirun. Zar se oni neće pokajati Allah? I zar neće zatražiti oprost od Allaha? Opet prilika. Oni koji su pobili muslimanu u suri Al-Buruj, koji Allah subhanahu wa ta'ala spominje, a? Ashab Luhdud, koji su iskopali rovove i spalili muslimane, braćo moja draga, Allah šanom kaže, a? ako se ne budu pokajali, a ni čeka džahnem. Što znači? Ako se budu pokajali, njih ne čeka džahnem. Imate obje za njih. Zato kažem na bas, pogledajte, ubili su Allahove prijat, štićenike. Allahove štićenike, ubili muslimane. I opet je Allah, bez obzira što su pobijali toliki broj muslimana i življavali sa njima, Allah ih poziva na te obu. Tako da, nema grijeha, a da za njega ne postoji teoba, ako se ispune šartovi, uslovi teobe, i teoba naravno se razlikuje od čovjeka do čovjeka, sodno jačini njegove teobe i dijela njegovih srca, a koliko je njegova teoba jaka i koliko čovjek radi dobrih dijela isto tako da pobriše ono što je bilo prije toga. 29. tačka. Uar Kamenovanje za oženjenog bludnika i za odatu ženu koja počini blud je istina. Ovo je spomenuto kao akida u nešto što čovjek mora vjerovati. Zašto? Zato što je ovdje odgovor Haridžijama. Haridžijama koji kažu oženjen bludnik i udata bludnica se ne kamenuju. Zašto? Zašto? Jeste, nema u Kur'anu. Oni kaže nema ajeta ređma u Kur'anu. Jeste, baš to. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Zanijetu wa zani fežlidu kulle vahidi minhuma mjete želde. Bludnica, bludnicu i bludnika udarite svakog od njih šta? Po stotinu udaraca bićem. I došlo je u hadithu Allahu poslanika sa samo u Tagribu am, i da se udalje iz mjesta stanovanja godinu dana. Godinu šerijasku hijđesku da se udali muško i žensko da se udali iz te sredine gdje je čovjek počinio blud ali ovo je propis za mladića za mladića i za djevojku koji nisu imali brak to jest polni odnos u, želja, u, u braku u braku I jeste razumjeli? i onda oni kažu mi nemamo ajeta koji govori o kamenovanju u Kur'anu i shodno tome ne priznaju ne priznaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda negiraju negiraju kamenovanje. Negiraju kamenovanje. Dok ehlu sunna wal jamaa muslimani, braćo moja draga, kažu kamenovanje je istina, to je šerijatski propis za udatu i za oženjenog koji su imali brak i gdje su imali polni odnos u tom braku. Jel svatate? Gdje su imali brak gdje su imali polni odnos u tom braku, pa nakon toga počinje blud. Biva kamerovanje, jer je, jer je čitavo njihovo tijelo osjetilo užitak i nasladu u tom haramu, pa je kazna zato došla od Allaha subhanu wa ta'ala da se njihovo čitavo tijelo šta? Isto tako otkupi kamerovanjem. I to je istina, to je istina, ali je spomenut u akajskom dijelu, u akidi, da bude odgovor Haridžijama koji negiraju ovaj propis za bludnika i bludnicu udatog i neudatu u al-mesihu al-hufejni su ne i potiranje mesha činjenje mesha po jo, sve u istoj tačici sve u istoj tačici, 29. tačka po mestvama je sunnet sunnet odgovor kome? šijama, jeste braćo, obratite pažnju Obratite pažnju. Hadisi koji govore po pitanju mesha, po mestvama, prilikom abdesta, dosiru stepen tevatura, mutevater, predaju. Čak veći broj ashaba prenosi propis mesha po mestvama od samog ajeta Kur'ana. Jeste razumijeli? Razumijete li razumijete? Čitav Kur'an i mutevatir. Čitav Kur'an i mutevatir razumijete? Od prvog do posljednjeg ajeta, sve što se nalazi od Fatije do Surin na, sve mu te predajom. Što znači da je nemoguće da se toliki broj ashaba prenio, prenio Kur'an da se složio oko toga. Da, a da je laž. Jeste razumijeli? I ne postoji ni trunka jedna, jedne sumnje. E sada, propis potiranja mesha po mestvama, da je to dozvoljeno i da je sunne, da je Allah poslani izlaselem potirao, da nije prao noge, nego da je potrao, znao potirati po mestvama umjesto pranja nogu. A broj ashaba koji je prenio taj propis je veći od broja ashaba koji je prenio ajet iz Kur'ana koji govori o abdestu. Jel, razumite li razumite? Ova bita stvar. I ovo je najjači odgovor Afidijama. Jer kako je mogao toliki broj ashaba koji je znao ajet o abdestu, a? daleko veći broj ashaba da prenese od Allahu poslanika sa sve abdest i u tome svemu da prenese da je poslanik sa sve potirao i činio mes po mestvama. Oni kažu, mi ne peremo noge. Oni u svojoj akidi a, i u svom ibadetu ne peru noge. Svejedno da li imali čarape, odnosno mestve na nogama ili ne imali. Ako imaju mestve ili čarape, oni skinu. Razumijete? Ali ne peru noge nego potiru mokrim rukama po vrhovima samo šta? Nogu. Samo potiru gole noge. Bose noge. Allahu poslanih zlosana što je rekao vajnu li ahabi minen nar teško nekim nogama, nekim stopalama, šta? Od vatri. Zbog čega je rekao Allahu poslanik? Šta je povod? Zbog toga što je vidio jednog od ashaba koji jeste prilikom pranja nije dobro oprao noge. Nije dobro oprao nogu, ostalo je kolik ovaj, trunka jedna i to je poslanik sallallahu vidio i rekao je na ovakav način na ovakav način tako da je ovo odgovor Rafidijama odgovor Rafidijama se da je došao kirajet u ajetu u abdestu ja ledin amenu idha kumtu ila salati faksilu uđuhekum ajdijekum ila mirafiqi vamsahu biru usikum a došao kirajet wa arđulekum wa arđulikum i sa kesrom i sa feth, uh, fethom i sa kesrom i sa fethom odnosno i u akuzativu i u genitivu jeste razumjeli ali gdje je sunnet Allahu poslanika sallam, koji pojašnjava gdje je ogroman broj ashaba ogroman broj ashaba prenio abdest Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem detaljno jer su vodili računa oko toga jer su svakodnevno se abdestili i viđali su Allahu poslanika sallam, na mnogim mjestima kako se abdesti pa su vidjeli da je potirao, kaže Hasan al-Basri, susreo sam. Preko 70 ashaba svaki od njih je, šta? Vidio da je mes po mesama sunnet. Razumijete? Jeste razumijeli ili niste razumijeli? Tamam. U taksiru salati fi seferi sunnet. I skraćivanje namaza na putovanju je sunnet. Skraćivanje namaza na putovanju je sunnet. Sunnet ne svih namaza, nego podne i kindije i jacije, jer se akšam i sabah ne skraćuju, jer imate isto tako grupacija koji ne vide da je to sunnet, da je to sunnet, zato je u ovome odgovor, u odgovor onima koji ne vide to. Vo saumu fi seferi, men šaje same, vo men šaje eftar. I ko bude i post na putovanju, ko bude htio neka posti, ako bude htio neka mrsi ovo je jedno fiksko pitanje po pitanju posta na putu, na putovanju gdje ima se pravo postiti s druge strane ima se pravo mrsiti postavlja se pitanje šta je bolje jedan dio učenja kaže bolje da se čovjek posti drugi dio učenja kaže bolje da čovjek mrsi da uzme Allahove olakšice razumijete li? jer Allah voli da se uzme njegove olakšice treći dio učenjaka kaže da je, šta? Isto. Dok je ispravan stav, Allah najbolje zna, ako je putovanje teško i pričinjava teškoću čovjeku i povijest na tom teškom putovanju isto tako biva težak, tada kažemo bolje da mrsi. Jer je Allah poslanih slova sve nam rekao onome čovjeku koji je ha, pao zbog posta, nije post na putovanju, šta? Lejse min albirri asijamu fi safar, Nije od dobročinstva da čovjek posti na putovanju. A ako čovjeku lako putovanje i može lako da posti, ne pričinjava mu neku veliku teškoću, onda je bolje tada da posti shodno hurmetu i vrijednosti vremena Ramazana, samu kao Ramazana. Razumijete li? Allah najbolje zna. Wala ba'sa bi salati fi, uh, fi I nema zapreke, nema problema da se klanja namaz u odjeći od pasa. To je seravil. Odjeća od struka. Zašto to? Ha? Nema zapreke da se klanja u odjeći od struka. Od pola dole. Hmm, šta znači to? Braćuma draga, nema zapreke da u namazu bude razdvojena odjeća iz dva dijela. Kao što kod nas, na primjer. Gore ti je košulja, a dole, na primjer, pantole jer su, jer je veliki dio ashaba klanja u odjeći izjedna. Izjedna. Jeste razumjeli? Tako da nema zapreke želi da ti kaže da klanjaš u odjeći koja se prelama na pola, koja je razvojena, koja se sastoji iz dva dijela. Jedan pokriva gornji dio od pasa, a drugi pokriva šta? Donji, kao što je izar na, hađija. Ha? Izar i rida. Donji dio izar i rida ogrtač. Nema zapreke da je tako. Klanjaš iz dva dijela, odjeći, što znači da nije obavezno i nije uslov ispravnosti namaza, šta da mora biti odjeća izjedna, kao što imate često puta i danas dan u islamskom svijetu nekih, čak imate studenate koji odu pa navale i detaljišu oko pantola, ne pantola, a koliko šta kako i da je samo ispravan namaz u galabi i tome slično. Jel razumijete o čemu se radi? Tamam. 30. tačka. Wan nifaku an yathara al-islam bil lisan Wa yukhfi al-kufr bil damir. Nifak, licemjerstvo. Podrazumijeva se veliko licemjerstvo. Jeste da čovjek u vanštini na jeziku svom iskaže islam, da je musliman, a u sebi taj kufr. Znači, koji je čovjek u srcu, unutar sebe, nevjernik, a jezikom za sebe tvrdi da je musliman, to je ni nifak, to je licemjerstvo i to je veliko licemjerstvo koje čovjeka izvodi iz islama. Taj čovjek je nevjernik u Allah subhanu wa ta'ala. A što se tiče malog licemjerstva, da čovjek, vjernik, musliman, obeća pa slaže, je to izvodi čovjeka iz vjeri, je to je ovaj čovjek munafik? A? Je li čovjek munafik? Allah poslanik se obavijestio da to jeste osobina licemjerstva, osobina licemjerstva, ali nije to veliko licemjerstvo koje čovjeka čini nevjernikom. Tamam. 31. tačka. Wa Wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam wa ummat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wa salatu alayhim wa salati alayhim ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام شرائع الإسلام فإن, فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تدعي من تدعي شرعي الإسلام obratimo pažnju braćo إي ova tačka I ova tačka je bitna, bitna da se svati i razumi. Znajte da je da se jedna zemlja smatra zemljom imana i islama. Ako su u njoj obilježja islama vidljivi i da ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u toj zemlji biva vjernički i muslimanski po pitanju svojih propisa u nasljeđu u klanju halal mesa klanjanja dženaze tim ljudima i nikome ne svjedočimo pravi potpun iman sve dok ne dođe sa svim obilježima islama a ako nešto od toga ispusti on je krnjavog imana sve dok se ne pokaje. I znaj da je njegov iman kod Allaha potpun iman ili krnjav iman shodno onome što ti pokaže i šta ispusti, ispusti od obilježe Islama. Šta ovo znači? Imam Barbahari smatra da gdje su vidljivi u kojoj zemlji obilježe islama, poput ezana, gdje se uči glasno, na glas, javno, ispoljava i obilježe islama, poput ezana, poput Hidžaba, poput tih vanjskih vidljivih obilježja islama. Ta zemlja se zove daru iman u daru islam. To je, šta? Zemlja islama, to je zemlja is muslimana, muslimanska zemlja, jel razumijete? I shodno tome, odnose se na njih šerijalski propisi. I hadith Allahu poslanika s.a.v. jasno upućuje koji hadith? Hadith Allahu poslanika s.a.v. kana Rasulullah s.a.v. idha agara ala qavmin intazar. Allahu poslanika bih htio da napadne jedan narod. Jeste razumijeli? A, sa vojskom? Sačekao bi. Sačekao bi. Fin semi'a an nida terokehum. Ako bi čuo ezan da se uči na sabahu, na primjer, u tom mjestu, u tom selu, u tom području, šta? Ostavio bi ih, ne bi napao. ako ne bi čuo, onda bi napao. Ovo je veoma bitna mesela, a? Ovo je veoma bitna mesela da se shvati šta je osnova kod muslimana. I po čemu se presuđuju je muslimanima, da li su muslimani. U nisam ja rekao, braću, ovo kaže, kaže učenjaci. I ovakav stav imam Ševkjani isto tako spominje i definiše šta je darul islam, a šta je darul kufr. Obrate pažnju. Sodno tome, sodno tome, presuđuje se i sudi se toj zajednici, da li je muslimanska zajednica, da su muslimani u njoj, da su vjernici u njoj, ili nisu vjernici u njoj. Šta je osnova kod toga? Jer ovdje odgovor Havariđu, Haridžijama, Muatezilama isto tako, koji smatraju ako se proširi fesad, bez obzira što se klanja, bez obzira što se čuje jezan, ako je rašireno po ulicama fesad, alkohol, blud i tome slično, oni kažu bez obzira što se uči jezan džabi, bez obzira što su vidljivi znakovi islama, bez obzira što ima žena pokriveni, to ništa za njih ne znači. To je akida, koga? Haridžija. To nije akida, jer sunnete vol džemama, braćo moja draga. To nije mesela, Ha? Znači ništa to za njih ne znači ta vanština ako ima pokvarnosti, ako ima fesada, ako ima grešenja za razliku kako smo rekli, kako smo rekli kako kažu učinjaci od ehli sunneta wal jamaa. Kako kažu učinjaci ehli sunneta wal jamaa. Imate učenjaka od ehli sunneta wal jamaa kažu da bi rekli da bi rekli da je islamska zemlja mora da se sudi po šerijatu šta? Mora da se sudi po šerijatu u toj zemlji. Znači da je definicija muslimanski, islamski zemlji ako se sudi po Allahu subhanu tala zakonu. Jel, razumijete? Ali obratimo pažnju, obratimo pažnju, obratimo pažnju ovdje. Danas, dajte mi zemlju gdje se sudi u potpunosti, a po širijetu. Dajte mi zemlju. Gdje se sudi po Allahu subhanu tala zakonu? A? Braćo, o tome se radi. Iz toga proizilazi, a, u Tunisu, na primjer, nećete naći na islamskom univerzitetu, zove se muslimanski, džemet za itun, nećete naći nini pokrivene žene. Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? Ha? Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? Uče se zani. Ha? Drži se predavanja poziva se u islam i tako dalje i tako dalje. Naćete u jordanskom zakonu prva tačka odma da je temelj po kojem se sudi i temelj zakona i tako dalje, šta? Kur'an i sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. obratite pažnju. Zato su učenjaci fino ti rekli, a islamska zemlja, zemlja islama, zemlja muslimana jeste gdje su vidljivi, a gdje su vidljivi šerijat obilježja, obilježja islama i u tom području gdje se uči ezan, gdje se uzdižu i uzdiže Allahu subhanahu wa ta'ala vjera, tu je osnova islam. Tu je osnova islam. Tamam. 32. tačka. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة المرجوم الزاني المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة klanjanje dženaze namaz svakome onome ko umre kao sljedbenik kible je sunnet. Obrate pažnju. Znači, sunnet je, kako kaže Imam Vrbehari, klanjati dženazu nad kojim je izvršena šerijatska kazna kamenovanja zbog bluda. Sunnet je klanjati dženazu namaz. Kaže imam barbahari, ne kažemo mi, braćo moja draga. Bludniku, bludnici, samo ubici ko ubije sam sebe ili da ubije nekoga drugoga od sljedbenika kible. Ubici. Razumijete li? Pijanici. I drugima, svima njima je klanjati dženazu namaz sunnet. Sunnet. Ovo je jedan stav učenjaka ahli sunnete al džema. U fiku ćete naći detaljne propise. Drugo mišljenje je isto, pazite dobro, on kaže da je sunnet, znači, svima, svima općenito. Drugo mišljenje kod ehli sunnete wal džema jeste, braćo moja draga, da je propisano klanjati dženazu, znači klanja se. Niko od ehli ne kaže da se ne klanja tim ljudima dženaze, ste razumijeli? Samo što imate kod Ehle Sunneta drugo mišljenje da kažu još učenjaci, neće klanjati dženazu ugledni ljudi, neće klanjati kadija, neće klanjati a, imam, neće klanjati namjesnik, ugledni ljudi u selu, ugledni ljudi u kvartu, ugledni ljudi u gradu, ali ostali muslimani moraju da klanjaju jer je taj čovjek musliman. A neće klanjati ovi ugledni ljudi na ovakav način, Zašto? da bi to na takav način bila opomena živima. Jer kad se zna iz prijekora da neko neće da dođe na dženazu, da onaj ko bi sutra pomislio da ubije nekoga, ili da izraže samo ubijstvo, ili da počini blud i tako dalje, pa da kad zna da će biti ljudi koji će bojkotovati njegovu dženazu od uglednih ljudi, da mu neće doći na dženazu, postidit će se na takav način, pobojaće se. Jel razumijem? To je drugo mišljenje i to je ispravno mišljenje, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nije klanjao dženazu Maizu ili Eslamiju, radi Allahu ta'ala. Nad kim je izvršena šarijaska kazna, onaj čovjek koji došao Allahom poslaniku i priznao blud. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ozvite ga, kamenujte ga. Nije učestvovao u kamenovanju gdje se ga uzeli kod Beki i odveli ga, a? i prilikom, obkružili su ga, i prilikom kamenovanja, šta? Počeo je da bježi. Počeo da bježi, radi Allahu ta'ala, ma'iz, lesnami. Ashab Allahu poslanika, sallam, gdje su ga dostigli, pristigli su ga i dubili su ga. Kada su ispričali to Allahu poslaniku, sallam, Allahu poslanik rekao da sam bio, ne bi dao da, da, da trčite za njim. Jer, šta? Pogledajte šta je šerijet. Čovjek koji prizna sam blud, on želi da se očisti, to je njegova akida, njegovo objeđenje, njegova volja, I zato je propis u takvoj slučaju da se ne napravi krug oko čovjeka. Govorimo o šarijetu. Nego polokrug, da mu se ostaje prostor da bježi. Ako, ako se predomisli tokom kamenovanja, ako ne ustraje. ste razumjeli? Jer to mora biti ubjeđenje čovjeka kad čovjek sam prizna. Kad čovjek sam prizna. I hoće da se očisti na takav način. I Allah u poslanih sve nije mu klanjao dženazu. Nije mu klanjao dženazu, nego je naredio ashabima da mu klanjaju, što jasno se vidi, jasno se vidi, da se dženaza namaz i kamenovanoj osobi klanja. Ali nije poslanik kao imam, kao ugledan čovjek, nije klanjao dženazu iz prijekora i opomene nekome sutra ko bi pomislio i poželio da tako nešto uradi. Također klanja dženaza onoj ženi iz plemena. A? Kako zove pleme? Gamid. Žena Gamid, e, jeste. Gamidija. Radi Allahu Teala Da završimo samo tačku ovu. Ista je ovo tačka. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة I niko od sljedbenika kibli ne izlazi iz islama, braćo moja draga, ko se okrene prema kibli od muslimana, ko svjedoči znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ne izlazi iz islama, sve dok, obratite pažnju, ne bude odbio ajet od, iz Allahove knjige, iz Kur'ana, ili bude odbio nešto od vjerodostojnog sunneta Allahu poslanika, sallallahu ili bude klanjao nekome drugome mimo Allahu, ili bude zaklao prinio žrtvu kurban nekome drugome mimo Allahu ili bude uradio nešto od toga onda ti je obaveza da ga izva, izvediš iz Islama A ako ne bude to uradio onda je on mu'min on je vjernik i on je musliman po imenu ne u pravom značenju šta to znači? obratimo pažnju znači Osnova je, opet se vraćamo, osnova je kod muslimana koji su se okrenuli prema kibli i za sebe kažu, posvjedoče svojim medicima, kažu mi smo muslimani, kažu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, njihova krv je zaštićena, njihov imetak zaštićen, čas i tako dalje. Imaju sva prava koji svi ostali muslimani, imaju sve obaveze kao što imaju svi ostali muslimani. dok ne bude odbio ajet od Allahove knjige, iz Allahove knjige. On kare svedok. Ovo možemo reći samo da je primjer, jer ima još dijela koji čovjeka izvodi šta? Iz vjere. Da bude odbio, šta znači odbiti? Dođe čovjek i kaže, Kur'anski ajet ar-Rahmanu ar-Larši steva, a Allah subhanahu ta'ala se uzvisio iza darša. Kaže to taj Kur'anski ajet, ne znači da se Allah uzvisio, nego znači da je zagospodario. Jel taj čovjek odbio ajet, je li zanegirao ajet? Ha? Nije. Šta to znači? Je li taj čovjek vjernik? Ha? Jeste, taj čovjek je vjernik, braćo. Zato nisu učenjaci, šta? Proglašavali šarije, maturidije, džeh, o, ne, ne, ne, znači, ovu, ljude, frakcije, a, koji su imali te tevil, koji, čije tumačenje Kur'ana podržavao sa jednog aspekta, arapski jezik, sa jednog aspekta, mada je to slabo, u ovom slučaju ne podržava arapski jezik, ali eto, imaju tevil. To nije odbijanje Allahog ajeta. Za njih kažemo, može biti griješnik, može biti muptedijan, otar, ali nevjernik ne. Nije odbio ajet iz Allahove knjige. Razumijete li? Ali da kaže, taj ajet nije ispravan, ne postoji, ni od Allaha, šta? To je kufr. Allah subhanahu wa ta'ala. Razumite li? ste razumijeli? Odbio je ajet, odbio je ajet. Kaže, kamata je halal. Kaže, kamata je halal. Zbog čega? Zbog čega kaže da je kamata halal? Ha? Ko zanegira, odnosno ko halal i nešto što je samo po sebi poznato. Samo po sebi poznato, jasno? Jasno? kufr Allah subhanahu wa ta'ala. Ali da čovjek pogriješi u meseli, kamati, pa na osnovu ištihada kaže da je određenom slučaju zbog ovoga ili onoga kamata dozvoljena tom čovjeku. Je li to kufr Allah? Nije to kufr Allah. Razumite, je li kod njega ima šubha? Ima nejasnoća, ima tevil, ima nešto na osnovu čega on iz Islama donio, na osnovu nekih argumentata, donio tu fetvu koju je donio. Jel razumijete, ne razumijete? Tamam. Ili bude odbacio nešto od vjerodostojnog suneta Allahu poslanika sallallahu ili čovjek koji direktno klanja nekome drugom ima Allahu. Dođe čovjek pokraj kabura direktno Huseina radi Allahu ta'ala anu i okrene se prema njemu i klanja njemu. Klanja njemu, ne klanja Allahu azze vođele. Vidio sam ljude direktno leđima se okrenuli kibli a klanjaju kaburu Allahu poslanika sa selam. Kibla mu iza leđa. Razumite li? Kufra Allahu subhanahu wa ta'ala. Kufra Allahu. Ili binese žrtvu direktno nekome drugom ima Allahu. Kaže za dušu tog i tog i za kolje kurban. To je širk Allahu. Braćo, djelo koje čovjek izvodi iz Islama. Ali da čovjek dođe na kabur i kaže Bismillah Allahu Akbar. Pazite, Allahu prinese taj kurban, ali eto prinio ga zato što misli da će prije biti primljen s tog mjesta. Zato što je to mjesto bolje odabranije. Ili to širk? A? Ko izvodi čovjeka iz Islama? Ili to mušik? Nije. Ali biva mali širk, biva mali širk. Zato što je uzeo mjesto, sredstvo koje može čovjeka sutra odvesti šta? Do velikog, do velikog širka. E, ako bude nešto od toga uradio, onda je obaveza da kažemo da ga izvedemo iz Islama. Znači, kad čovjek jasno nešto uradi, obaveza je, braću moja draga, izvesti ga onda iz Islama, zato što Islam čovjeka, tvoj Islam, ne može biti bez dvije stvari. Negacije i potvrde. Negiranje svega onoga mimo što je bio obožavan ima Allaha i odricanje od njihovih sljedbenika, jer slijedi ta guta, slijedi ono što je bio obožavan ima Allaha subhanu wa ta'ala, dok s druge strane moraš potvrditi samo šta? Ibadet Allahu Azze wa Jal. I to se zove potvrda i negacija. La ilaha Allah. La ilaha nema božanstva mimo, ha? To je negacija, negiraš taguta, a onda potvrđuješ osim Allaha subhanu wa ta'ala. Zato, braćo moja draga, jedno od dijela koji čovjeka izvodi iz Islama, jeste da čovjek šta? Ne bude proglasio nevjernika ili mušrika onoga ko jeste nevjernik ili ko je mušrik, u tom kontekstu obrate pažnju. Obrate pažnju. Kažeš i Imam Al-Qadi, Ibn Iyad, وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود kaže iđma, stav cijelokupnog islamskog ummeta je da je nevjernik onaj ko ne bude proglasio nevjernika Pazite, ne vjernika, ne govorimo o muslimana, ili muslimana koji ima šufu kod sebe, ili koji ima tevil, zapreku i tako dalje, ili muslimana nad kojim nije uspostavljen argument, braćo moja draga, ili muslimana koji je neznalica. Govorimo o nevjerniku. Nemoj da, vam to, da vas to šta zbuni. Šta kaže Al-Qadi, Iyad Al-Qadi, kaže, pazite, ko ne bude proglasio kršćane nevjernicima, ili židove, ste razumijeli? taj nevjernik, da dođe sada čovjek i kaže, pa eto, sve vjere su ispravne. A? Biće kršćana koji će ući u džennet sada. Sada. To je kufr Allahu azzawajal, čak da sumnjaš u takvog čovjeka, je li vjernik ili nevjernik, ti bivaš nevjernikom ako ne budeš za njega, njega smatrao šta? Nevjernikom, jeste razumijeli? Ha? A? A E, to je sad mesela tekfira na imen ti njega smatraš, ali razumiješ, ako iz neznanja mora da se mora da se poduči, mora da mu se ubijelo dani, ali mora se ispustiti u uslovi, ti mu ne možeš možda pojasniti i bilo daniti, jer ti mu, ti mu ne možeš, jer ja možda za tebe nisam autoritet, od mene nećeš poslušati, razumiješ, možda, šta, nećeš poslušati od mene, to je pitanje uspostavljanja argumenta, pitanje onaj džehla, neznanje, ko može otkloniti? Ko može uspostaviti argument nad čovjekom? Jel, razumiješ? Jer neko ko je ugledan ili ko ima određeni i ovo ono, neće možda privatiti od meni od tebe. Ali da pošaljemo, da mu dođe učenjak veliki od autoriteta, morat će uspostaviti argument nad njim. Ali mi govorimo općenito. Mi govorimo sada šta? Općenito. Također mu te kaže po pitanju suda oni koji psuju ashave. Kaže, emma men ihtarana bi sebi da'wa an alijen ilahun, aw annahu kana huwa an-nabi." Kaže, ko bude uz psovanje ashaba još govorio, pazite dobro, da je Alija Bog, ko što Abdullah ibn Sebe rekao, ti si Bog, a uzbiljila. Razumite Ili bude vjerovao i tvrdio da je Alija poslanik, ili da bude tvrdio da je Džibril pogriješio prilikom šta? Wa inna magalata Džibrilu fir risale. Da je Džibril pogriješio prilikom do, do, dolaska i donošenje šta? Objave. Kaže, fahada la šekke fi kufrihi. Nema sumnje da takav čovjek je nevirnik. Da ti dođe čovjek i da kaže Džibril je pogriješio, a, a ovdje bi da, kufr Allah, kažemo nevirnik, Allah. Čak, kaže šehu l-Islami bel, la šekke fi kufri men te fi tekfiriji. Nema sumnje u nevjerstvu, u kufr. Ono ako bude, se zaustavio pa da kaže, ja ne znam je li nevjernik. Ako to nije kufr, Allah, šta je kufr? Jel razumite? Ako nije kufr, takvog čovjeka, šta je onda kufr? Ako nije kufr, čovjeka koji kaže, Isa je Bog, šta je kufr, Allah, azivuđel? Ne smiješ da kažeš, pa ne znam ja, eto, možda, ne može, ne može, satate li? U stvarima koji su jasne kod Allah, subhanahu wa ta'ala, braćo, ne govorimo šta? O muslimanima koji imaju šube. Ne govorimo o muslimanima šta koji su neznanju. Ne govorimo o ljudima koji su za sebe tvrde da su muslimani i tako dalje. A možda ne znaju. Ili možda imaju te, vi, imaju, imaju određenje šupe, možda su racionalisti. Možda pripadaju nekim racionalističkim školama. Možda sebi opravdanje nalaze u politici nekako i desno i lijevo. Govorimo o, šta? O jasnim dijelima, dijelima kufra, a normalno, normalno da ako se desi to među muslimanima, ili kod čovjeka muslimana da treba ispuniti određene uslove uslove i otkloniti određene zapreke, a to je opet odre, drugo pitanje da bi se spustio propis na čovjeka na čovjeka na čovjeka po imenu šta? i po prezimenu zato kaže imam rahmetullahi alejhi, braćo moja draga ako ne bude ništa od toga uradio, onda je on musliman, pazite dobro, po imenu ili vjernik po imenu, to je ako bude uradio neke harame ili ispustio neke, šta? Vađibe. Onda mi kažemo za njega da je šta je musliman po imenu, ne u stvarnom značenju. Kad će biti u stvarnom značenju mu'min? Kada? Kad bude ispuštovao sve vađibe i kad bude sve klonio se svih harama, jeste. Onda kažemo ulaike humu inun haqqa, to su pravi iskreni vjernici, potpuni vjernici potpunog imana ko koji ispoštuju a potpun iman i dođu sa potpunim potpunim dijelima da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi